บุ๊กทูเจ็ดสิบแปดตคำคุณศัพท์หนึ่ง adjetivos u งผู้หญิงชราหนึ่งคน uma mulher velha ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน Uma mulher gorda ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน Uma mulher curiosa รถใหม่หนึ่งคัน Um carro novo รถความเร็วสูงหนึ่งคัน Um carro rápido รถนั่งสบายหนึ่งคัน um carro confortável ชุดเรสสีฟ้าหนึ่งชุด um vestido azul ชุดเรสสีแดงหนึ่งชุด um vestido vermelho ชุดเรสสีเขียวหนึ่งชุด um vestido verde กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ uma mala preta กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ uma mala marrom กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ uma mala branca คนใจดี หลายคน pessoas simpáticas คนสุภาพหลายคน pessoas bem educadas คนน่าสนใจหลายคน pessoas interessantes เด็กน่ารัก crianças amáveis เด็กดื้อ crianças mal comportadas. Dekdi. Crianças bem comportadas.